Водички, пожалуйста. and this is Genia. Это Женя. Genia and I, we know each other already for many years. Да? Uh, Женя и я, мы уже давно знаем друг да. друга. I am from YWAM, Youth with a Mission, uh, молодежь миссии. Я работаю в молодежь с миссии. And my DTS was in Switzerland many years ago. И я прошел DTS, школу вот молодежь с миссии в Швейцарии. And Xenia is also a YWAMer? Pardon? Окей, я, я. Но мы встретились, мы встретились тоже в школе молодежь миссии. Хорошо. It is always good to meet YWAMers. Это всегда замечательно встретить кто-то, кто из молодежь миссии. Friends, um, first of all, I want to bring you greetings. А, Прежде всего, я хотел бы принести вам приветствие. When I flew away from Borneo, Когда я улетала из that is Борнео, East Malaysia, это а, Восточная Малайзия, and I came to the восточная часть. airport, и я приехал в аэропорт, some of my people from the jungle came with me. Некоторые мои друзья из джунглей приехали сам, ко мне. Well, some of them are still cannibals, some of them have decided to follow Jesus. И некоторые из них все еще каннибалы, а некоторые из них уже решили следовать за Иисусом. But when I'm at the airport and I come with my cannibals to the airport. Но когда я вот в аэропорту, и я пришел туда вместе с моими друзьями каннибалами. People get big eyes. У людей такие большие глаза. and they say, Chor nada. И они говорят, what do you need? <laughs> And when I'm in Germany, I tell people in the churches, И а, когда я в Германии, я рассказываю людям в церквях. my best friends are cannibals. Мои самые лучшие друзья — каннибалы. Да. Okay. <laughs> Friends, we all have a Bible. Друзья, у нас у всех есть Библия. And some of you probably read their Bible once in a while. И я думаю, что каждый из вас uh, бывает читает Библию хотя And бы when, раз. Да. And when I read my Bible, и когда я читаю мою Библию, sometimes I am amazed. Иногда я просто поражен. And I read things and I don't understand. Я читаю какие-то вещи, которые совершенно не понимаю. And all I can say is, wow. И все, что я могу сказать, ого. And many times I meet people in the Bible. И много раз я вижу людей в Библии. and I wonder whether I will ever reach that stage that these people have. и задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь достигнуть такого же уровня, который они достигли. For example, one of the persons in the Bible that really amazes me Э, Например, а один из людей в Библии, который очень сильно меня поражает, Jesus is feeding, feeding several thousand people. А, помните историю, когда Иисус накормил несколько тысяч людей? say, to to И ученики сказали, ну, у нас, к сожалению, нет ничего, чтобы чем накормить людей. is И все голодные. Everybody is sitting in the desert in the heat. Все а, там, представляете, в пустыне жара. And there is a little boy и вот только один маленький мальчик, and he has five buns of bread with him, у которого пять кусочков хлеба and two с ним, и две рыбки. And he did not know if I give that stuff away, will I ever get anything back. И а, он даже не знает, если он отдаст свою, свою вот эту вот порцию, когда-нибудь он получит обратно. And he was also что-то для себя. И он yeah. тоже голоден, он тоже хочет Friends, кушать. He gave it all away. Но он отдал вот эту свою порцию, он отдал Not все. Knowing what he will get back. Не зная, получит ли он обратно еду или нет. The, when I read about that little boy, и когда я читаю про этого маленького мальчика, я думаю, что если бы я был в такой ситуации, вот в ситуации этого маленького мальчика, я бы отломал половинку хлеба, <laughs> и сказал бы, ну вот моя десятина. But being hungry and give it all away. Но будучи голодным, отдать все, отдать все, что у тебя, It всю еду. amazes me, and I wish I could come to that point in my life. А, Это поражает меня, и я задумываюсь о том, могу ли я достигнуть такого момента в моей жизни. Я хотел бы поделиться с вами еще одним моментом в Библии, который я до конца не понимаю. Friends, Abraham, Abraham had a son. Помните, Авраам, у Авраама был сын. His name Isaac. И его звали Исаак. And Abraham loved Isaac very, very, very much. И Авраам любил Исаака очень-очень сильно. He was longing all life one day to have a son. Э, Долго очень время он ждал, когда же у него наконец появится сын. From his, from his own wife Sarah. От его собственной жены Сары. And one day he got that son, И однажды он- Бог дал ему сына, Isaac, Исаака, the one that God promised him, того, которого Бог сам the обещал, one he was longing for. того, которого Авраам так долго Friends, ждал. and Isaac grew up. Исаак вырос. And when Isaac was in that age where he should get married, И когда Исаак достиг такого возраста, э, чтобы жениться, Abraham did a funny decision. Авраам сделал такое очень забавное решение. He called his servant and he said, "Come to me." Он позвал своего слугу, и сказал, иди сюда. Да. And his servant came. И его слуга пришел. And Abraham said, "Hey, you servant." И Авраам сказал, "Hey, слуга." I want you to find a wife for my son. Я хочу, чтобы ты нашел жену для моего сына. I could not imagine to be Isaac and somebody else finding a wife for me. Я не могу представить себя на месте Исаака и чтобы кто-то другой искал жену для меня. Friends, and when I look into that story, и друзья, когда я смотрю в эту историю, Abraham was very confident. А, я вижу эту уверенность. Да, he was very confident. Find a wife for my son. А, а, уверенность Авраама в том, что кто-то найдет жену для моего сына. Abraham trusted that servant. Авраам доверял своему слуге. And it is interesting to me how can he и для меня так интересно, как же он мог доверять своему слуге настолько сильно. This is not somebody, this is his beloved son. И ведь он делает это не просто для кого-то, а для своего собственного любимого сына. He trusted his servant. Но он доверяет своему слуге. Bring in a wife for my son. Чтобы тот смог привести жену. What a privilege for a servant. И что за привилегия для слуги? My master trusts me so much that he says, bring in a wife for my son что мой господин настолько доверяет мне, что посылает меня найти и привести жену для его сына. Well, there is a little secret. Здесь есть такой маленький секрет. The little secret is Abraham trusted God more than he trusted the servant. И секрет заключается в том, что Авраам доверял Богу намного больше, чем он доверял даже слуге. But friends, what a privilege for that servant. Но, друзья, что за привилегия была для этого слуги? My master trusts me. Мой господин должен так доверять мне, чтобы а, вот послать меня с так, э, послать меня найти жену для его сына. And the master even gave him things. И его, хозя... его господин даже дает ему He gave а, him ten camels. столько много добра с собой. Он дает ему десять верблюдов. Да, верблюд, да, да, да конечно. And he gave him gold and silver. И он дает ему золото и серебро. And he trusted that his servant would not run away. И он доверяет то, что слуга не убежит с этим добром никуда. But the servant would use the camels and the gold and the silver Но что слуга будет использовать а, вот, это, вот этих верблюдов, золото, серебро for the purposes of the master. master. а, для, для достижения цели, которая была назначена господином. Да. Friends, the Isaac would be the bridegroom. Чтобы Айс, Исаак стал женихом. Да. And he and the servant was supposed to find the bride. И он и слуга должны были найти невесту. Friends, I'm supposed to be a little bit short today, so I will jump on. Я, э, у меня не так много времени, поэтому я сразу перейду к делу. Friends, you and I. Друзья, вы и я. We are supposed. Да? Мы, нам нужно. to bring in a wife, the wife of Jesus. Нам нужно привести жену или невесту Иисуса. Jesus says, I am the bridegroom. Иисус сказал, что я есть жених. And he says to you and to me, И Он говорит тебе и мне. bring, God says, bring in a wife for my son. Бог дает нам такое поручение: приведите жену для моего сына. Friends, and when I read this story, и друзья, когда я читаю историю, then I realize what a privilege. Тогда я понимаю, что это за привилегия. That God says. Что Бог говорит. I trust you. Я доверяю тебе. I trust. Я доверяю тебе. I trust that you will bring the wife of my son. Я доверяю тебе, что ты приведешь жену для моего сына. Friends, and the wife of his son Jesus is living in St. Petersburg. И вы знаете, друзья, что жена Иисус живет здесь, в Санкт-Петербурге. Also living among my cannibals on the island of Borneo. И также она живет среди моих каннибалов там на острове. God says, bring in a wife for my son. Бог говорит, приведи жену для моего сына. Bring in the bride. Приведи невесту. Friends, and it is not an unpleasant task. И, друзья, это очень непростая задача. It is not an option. Это не а, для нас это не it, не выбор, не it, не что-то, что мы избираем. Да, it is the biggest privilege that we could ever get. И это самая большая привилегия, которая может быть у нас. That the Father trusts you and me. Что Отец доверяет тебе и мне. Bring in a wife for my son. Приведи э, жену для моего сына. I don't know what you want. Я не знаю, чего вы хотите. Я хочу. I want. I want to find a wife for Jesus. Я хочу привести, найти жену для I want to Иисуса. find the wife for my Father God's Son. Я хочу найти и привести жену для сына моего а, Отца Бога. Friends, when I look at people in the churches, I think sometimes people see that as a big burden. А иногда, когда я смотрю на людей в церкви, мне кажется, что люди, люди думают, это огромнейшее бремя. Friends, it is a joyful privilege. Друзья, но ну это такая радостная привилегия. I bought probably could tell you the next three days stories from the jungle. Я бы мог рассказать в течение следующих десяти дней все истории из джунглей. Friends, when I sit with my cannibals, they live in long houses, Gliani Dome. А, А, вот, друзья, когда я а, с моими, друз... с моими друзьями каннибалами, они живут в таком длинном-длинном доме. And out of bamboo they have some kind of a veranda outside. И вот э, у них есть такая своего рода веранда, да? The jungle is growing in from all sides. И from all sides the jungle is growing in. И э, снаружи везде там заросли огромные, то есть джунгли, они очень густые. Friends, and then there are pieces of wood. И там есть э, такие кусочки дерева. And I usually sit on one piece of wood. И обычно я сижу на одном из этих кусочков дерева. And around me there is 200 or 300 cannibals. И вокруг меня 200 или 300 каннибалов. Friends, and they want to know about Jesus. Друзья, и они все так хотят знать об Иисусе. They want to know about life. Они хотят знать об этой жизни. They say, We have been living in extreme darkness И они говорят, мы верили в эту чрезвычайную тьму. by killing and killing and killing and killing. И убивали, убивали, убивали, убивали. And now we want the light. А теперь мы хотим этот свет. We want to have extreme light as we lived in extreme darkness. И мы хотим этот э, сильный свет, поскольку мы жили в этой сильной тьме. Friends, and then my heart is beating as I sit there, 300 cannibals around me. И, друзья, а, мое сердце начинает просто так сильно стучать, когда я сижу вот с моими друзьями-каннибалами там. And then I know. И я знаю. Friends, to bring in the bride for my father's son is not a burden. Что это не бремя совершенно для меня привести невесту для моего, для сына, для Божьего Божьего Сына. Да, my heart beating of joy. Мое сердце наполняется и бьется радостью. The joy of the Lord. Радостью Господа. And sometimes I think I would never like to do anything else than being there и with my cannibal. Иногда я ощущаю так, что я не хочу ничего больше, как только быть там, сидеть вместе с моими друзьями-каннибалами. Friends, to bring in a wife for my father's son. И, друзья, а, вот это желание привести невесту для моего для сына моего Бога Отца. Это огромнейшая привилегия. But if I am in the jungle, но если я в джунглях, I ask the people, is anybody else here? И то я спрашиваю, а кто-нибудь еще есть тут? Is there anybody else who is a missionary here Yes. in the jungle? Есть ли еще миссионеры в джунглях здесь? The jungle is so big like Dwaras, Germania. Да. Like the whole- This is twi- two, two times Germany. А, Джунгли настолько большие, они больше Германии всей в два раза. Да. Friends, I am alone. Друзья, но я там один. Nobody else who wants to work with these people that are longing for the light. Потому что никто другой не захотел работать с этими людьми, которые так жаждут, которые так нуждаются во свете. When I work in the north, in the Arctic north of Russia, когда я работал на севере uh, а, с арктическим кругом and на севере I, России. And I sit with my in their tomb. И я сидел там с ненцами, uh, народностью ненцы uh, в чуме. And we move around with their reindeer. И мы там uh, <laughs> смотрим, как олени бегают. Да, because they are nomadic. They потому are что nomadic. они норм... Норм, нам, кочевы... Почему? Да, да. Потому что ненцы — это кочевой народ. These people want Jesus. А, Niense. эти, эти, эти люди, а, они хотят Иисуса. They say, we want to live with Jesus. Они мне говорили, мы хотим жить для Иисуса. And I asked them, is anybody else here? И я спросил их, а кто-нибудь еще здесь есть? They say, no, you're the only one who is working with us. И мне сказали, нет, ты единственный, который приехал, вот, чтобы работать с нами. Friends, I come from many places in Africa now. И, друзья, я побывал в стольких многих местах в Африке. I just was in Rwanda teaching there and in Kenya teaching. Я только недавно возвратился из э, Рван. Uh, Руанда и Кения. Да, and when I ask people who else is here, и когда я спрашиваю людей, а кто еще здесь? They say nobody. Они говорят мне, нет никого. Friends, the people out there, the wife of Jesus, Друзья, люди там, жена Иисуса, is waiting for you. ожидает вас. Friends, this is not a joke. И, друзья, это не просто the, работа. The world is longing for the people who know Jesus. Мир, он жаждет, ожидает тех людей, которые знают Иисуса. The world does not know Jesus. Мир не знает Иисуса. The world cannot tell people the way to eternity. Мир не знает этого пути в вечность. Они не могут сказать uh, путь к жизни. я хотел бы поделиться с вами историей, которая произошла не так давно на моем острове. A pastor called me. Пастор позвонил and мне said, Are you willing to come to the hospital? и спросил меня, а, ты хочешь поехать со мной в больницу? We need to pray for a lady. Нам нужно помолиться за одну женщину. Да. And I said, yes. Я сказал да. Да, хочу. Да. Yes, I want. Friends, and now I need to tell you a story. When I go back from Germany to my island, to my cannibals, И мне нужно э, сказать вам, вот когда я а, полетел из Германии на остров, my doctor, he likes what I do. а, мой врач, а, ему нравится то, чем я занимаюсь. He's not a Christian, but he likes what I do. Он не, не христианин, но ему нравится то, чем я And занимаюсь. every, every time before I leave, he gives me a big bag. И перед тем, как я уезжаю, каждый раз он всегда дает мне такой большой And пакет. Big bag, lots of medicine. И в этом пакете большом а, очень много лекарств разных. sometimes some very simple medicine like Band-Aid and Иногда там вот такие простые медицинские принадлежности, например, пластырь. but he also wants me to help people. Но он хочет, чтобы я использовал это для того, чтобы помочь So when людям. I look into this bag, I find all kinds of fancy medicine also. Fancy? Fa- Not offensive. Good medicine. <laughs> <laughs> И когда я смотрю в этот пакет, который, который врач дает мне, а, я иногда нахожу очень замечательные лекарства там. So at one stage I found medicine in there against speed. А, один раз я нашел лекарство в этом пакете, которое было против спида. So he gives me all kinds of medicine, sometimes simple for me, и а, врач мой дает мне разного рода лекарства, которые иногда для меня пригождаются. И некоторые лекарства очень драгоценные, очень дорогие. So the pastor invited me to come to the hospital and pray for a lady. И вот пастор приглашает меня присоединиться к нему и помолиться за женщину. That lady was very sick and people thought she was terminal sick. А, эта женщина э, была очень сильно больна, и люди считали, что у нее смертельная болезнь. lady, и когда мы были там, и мы помолились за женщину, два врача зашли в комнату. Visit, like и это обычный визит, врачебные, как они каждый день делают. And Malaysia is an interesting country. Малайзия очень интересная страна. Like in Germany, when the doctor comes in, the, the visitors need to go out. Вот, например, в Германии, когда врач заходит в палату, то посетители должны выйти. Not in Malaysia. Но не в Малайзии. There's all the visitors standing around. Все посетители, все гости стоят там And вокруг. The doctors come in. Врачи заходят. And everybody tells his own opinion. И каждый посетитель говорит, высказывает свое мнение. And people give a hint to the, to the doctor what he could do. <laughs> И дают разные указания, советы врачам, что они могут сделать. So this is a different situation. Поэтому отличается несколько ситуация от того, Friends, что я привык. And when we stood with that lady, и, uh, друзья, когда мы стояли там, and the lady knew that she would have maybe only two weeks left. И эта женщина знала, что, возможно, только две недели ей осталось жить. We heard the lady talking to the doctors. Мы услышали, как эта женщина раз... говорила врачам. The lady еще молодой. Да, the lady is still young. Uh, эта женщина, она молодая, да, еще. And the lady said to the doctors. И, и женщина говорит врачам. Doctor, is there nothing one can do? Врач, возможно ли что-нибудь сделать? I want to live. Я хочу жить. I'm still young. Я все еще молода. And I have kids at home. И у меня есть дети дома. Doctor, I want to live. I don't want to die. Врач, я хочу жить, я не хочу умереть. Is there no operation you can do? Возможно ли сделать какую-то операцию? And the doctor said, we did already so many operations. We did many operations а, already. А, мы уже, э, врач говорит, мы уже сделали так много операций. We cannot do more operation. Мы не можем больше сделать ничего. There's nothing anymore to operate. То есть нечего даже оперировать. And the lady very desperate said, "Doctor, you need to do something." И эта женщина в отчаянии, она просит врача: "Вам нужно что-то сделать." I want to live. Я хочу жить. Пожалуйста. Да? Please. Friend, she was begging the doctor to do something. И, друзья, она просто умоляла врачей, чтобы сделать что-то. She was desperate to live. Она была в отчаянии, чтобы And жить. She, да. And she said to the doctor, doctor, is there no medicine? И она, его, она спрашивала врачей, есть ли какое-то лекарство. She was begging the doctors. Она умоляла их. I want to live. Я хочу жить. And the doctor said to her, И, и врач сказал ей, There is no medicine. нет такого лекарства. But then one of the doctors said, Yes, there is a medicine, Но потом один из врачей сказал, да, есть такое лекарство. but we don't have it in Malaysia. Но у нас в Малайзии его нету. It is available in Western countries, Оно очень редкое в, на запад, западных странах. But we cannot get it. Also too expensive. Но оно слишком дорогое, мы не можем достать его. And the doctor mentioned the name of the medicine. И врач тогда назвал лекарство. And the lady was begging, I want to live. И эта женщина умоляла, я хочу жить. Friends, and as we went home, и, друзья, когда мы возвратились домой, Что-то что-то вот щелкнуло внутри моего And разума. I thought I need to look through the medicine that I have in my bag. И я решил, мне нужно проверить все лекарства, которые я привез из Германии, вот в моем I моей remember сумке. The name of the я medicine. запомнил название этого лекарства. Friends, and as I came home, И... I grabbed my bag. И, друзья, когда я пришел домой, я тут же схватил эту сумку. And I poured the bag on my bed. И я взял этот пакет, поставил на кровать. And I looked through the medicine. И стал все просматривать лекарства, которые And были all там. Of a sudden, И вдруг I had the medicine я in my hand. увидел, я держал это лекарство в своей руке. And I was holding that medicine. Я держал это лекарство. And I thought, wow. И я подумал, no, don't clap your hands. Вау. Wow. Friends, I was thinking, wow. Друзья, я подумал, ого, вау. This medicine is the key to life for that lady. Я подумал, вот это лекарство является ключом для жизни этой женщины. What a responsibility. Что за ответственность? That is a key to life for that lady. Uh, держать этот ключ к жизни вот этой женщины. And I had to think, what am I going to do with that medicine? И я подумал, что я собираюсь делать с этим лекарством? I have the medicine to life. У меня есть лекарство к жизни, которое приведет к жизни. For somebody who is dying. Для кого-то, кто умирает. And I was holding it in my hand. Я держал в своих And руках I had его. To do решение. Decision. I had to do a я, decision. я должен был принять решение. Friends, and I want to ask you now. И, друзья, хотел бы спросить вас сейчас. What did I do with the medicine? Как вы думаете, что я сделал с этим лекарством? What did I do with the medicine? Что я сделал с лекарством? You tried to be polite. Вы, ты просто What did I do with the medicine? Что я сделал э, с лекарством? What did uh, number three? What did I do with the medicine? Что я сделал с You, этим you are a real лекарством? man. Give. <laughs> Продал. You are Put it very back. nice people. Вы очень-очень милые люди, очень добрые люди. I want to tell you the story. Я хочу рассказать вам до конца And историю. at the end I tell you another story. И в конце я потом еще другую историю расскажу. Friends, I did not give the medicine to the lady. Друзья, я не отдал лекарство женщине. Two weeks later, две недели спустя, the lady died. Женщина Умер, умерла. умерла да. Friends, I kept the medicine for myself. Друзья, я сохранил лекарство для себя. I did not share the medicine with a lady. Я не поделился этим лекарством с этой At the end of the service, I tell you a little bit more. Но я вам побольше расскажу потом в конце. But friends, now I want to tell you what is serious. Но, друзья, я сейчас хотел бы сказать вам, что э, является серьезным. Friends, you and I. Друзья, э, вы и я. We all have the medicine. У всех у нас есть лекарство. We all have the medicine from death to у нас life. у всех есть лекарство от смерти к жизни. The medicine is in our heart. И это лекарство находится в наших сердцах. Да. Friends, and the question is, What do I do with the medicine? И, друзья, вопрос состоит в том, что же я делаю с лекарством? Do I keep it for myself? Сохраняю ли его для себя? The medicine is Jesus. Лекарство – это Иисус. Friends, and if you go into the road here, or you go to your working place, or to go to your university. И, друзья, когда вы идете здесь по улице, когда вы идете на, на работу, э, в другие места, you meet people. Вы встречаете людей. And we can sing hallelujah that we have the medicine in our heart. И вы можете петь аллилуйя, у нас есть лекарство в наших сердцах. We can be very glad that Jesus lives in our heart and we can even approach him in a close relationship. И мы можем э, действительно быть счастливы и радоваться, что у нас Иисус в сердцах, и можем иметь эти взаимоотношения и прийти к нему. But friends, when you go to your working place, when you go into the road today after church, когда вы пойдете сейчас по улице, wherever после церкви, you work or wherever you study, куда бы, где бы вы ни учились, где бы, куда бы вы ни пошли, there is lots of people. Friends, and all or most of them are dying. They are on their way to hell. Они на пути в ад. Friends, and they need exactly the medicine that we have in our heart. И, друзья, они нуждаются именно в этом лекарстве, которое у нас есть в наших сердцах. And many times I can tell my cannibals, I have what you need. И много раз я говорил своим друзьям каннибалам, у меня есть you то, might... что вам нужно. Да. You might not know. И вы, возможно, даже не знаете But your этого. Heart is longing for the medicine. Но ваши сердца жаждут этого лекарства. And the medicine is in my heart. И это лекарство в моем сердце. My cannibals want. И мои каннибалы хотят. They say, они говорят, они говорят мне, а, расскажи, дай нам это лекарство. И я говорю им, что есть жизнь. Все, что нужно вам, это лекарство в ваше сердце. И люди говорят, Friends, you all, as we are sitting here, we have the medicine in our heart. И, друзья, все мы, все вот сидящие здесь, у нас есть это лекарство в сердце. The medicine is Jesus. Лекарство — это Иисус. And the people out there are dying. И люди, которые там умирают. And they are longing for the medicine that is in your heart. И они жаждут, они нуждаются в этом лекарстве, которое в вашем сердце. Do I give the medicine? А делюсь ли я этим лекарством? Or am I such a stupid guy and not give to the people? Или же я настолько глуп, что не, я не отдаю, не делюсь лекарством с людьми? Am I so selfish that I don't want to give the medicine? Неужели я настолько эгоистичен, что я не хочу поделиться лекарством Friends, с другими? Think about it. Друзья, давайте подумаем. The people out there are real, and the dying is real. Потому что люди, которые там, они реальны, и смерть реальна для них. And you and I, we have the medicine. А вы и я, у нас есть лекарство. And when that servant left Abraham to find the wife for Abraham's son. И вот когда слуга а, уехал для того, чтобы найти жену для сына Авраама, Abraham gave something to that servant. Авраам не отправил его с пустыми руками, но он дал что-то слуге. He gave him some gold and some silver and он some cannibals, ему верблюдов, золото, серебро. Just to find the wife for his son для того, чтобы найти жену для его сына. Friends, we also received from our God. Друзья, и мы также приняли от нашего Бога. Friends, all of us we received lots of knowledge about Jesus. Друзья, мы все получили столько много знания об Иисусе. Wow, my Savior. Ого, мой Спаситель. Друзья, мы получили столько много знания о Духе Святом. We Вы получили столько знания о Боге. Wow, great God who created the universe. Вау, замечательный великий Бог, который сотворил всю вселенную. And we received lots of love. И вы приняли столько много любви. Yeah, we received lots of joy. Вы приняли столько много радости. We receive lots of peace. Вы приняли столько много мира. We receive lots of hope. Столько много надежды. We receive lots of compassion. Столько много сострадания. И больше, и больше. Да. And more and more. Friends, What do I do with all these things? И, друзья, что же я делаю со всем тем, что мне было дано? God gave these things to us. Бог дал нам все эти free вещи. Of charge. Э, бесплатно. And he calls these things that he gave to us talents. И он назвал все эти вещи, которые он дал нам, э, таланты. Да. Friends, do I work with these talents? Друзья, работаю ли я с этими талантами? Это будет хорошо, да? That's gonna be good. The Bible says, hundredfold you will receive if you give on what you received from Papa God. И Библия говорит, что вы получите в сто раз больше, когда вы используете то, что вам дано. Friends, we all receive these things. Друзья, мы все принимаем But if это. We don't give Но what God gave to us, если мы не отдаем то, что Бог дал нам, those things start rotting in us. Тогда эти все дары, эти все вещи начинают гнить в нас. Love, peace, joy, hope. Любовь, мир, надежда, радость. And all of a sudden we feel weak. И слабый all of a sudden we feel слабый. И, и вдруг мы чувствуем себя слабыми. We feel dull. Uh, мы чувствуем, ску... we, что скучно. We feel empty. Мы чувствуем себя пустыми. Ничего не происходит. No enthusiasm anymore. энтузиазма we у нас нет. Мы чувствуем, что мы просто серые. God does not speak. Бог не говорит с нами. And you run to your pastor and say, Pastor, what's going on? I feel weak. God doesn't speak to me. Вы бежите к своему пастору и говорите, что такое случилось? Почему Бог не говорит мне ничего? Вдруг, да, all of a sudden, why? Because the things that God gave to you start rotting. Почему? Потому что те вещи, которые Бог дал вам, начали гнить. But I can tell you a secret for the end. Но я хотел бы секретом поделиться в If конце. I sit with my cannibals in the evening in the jungle in their longhouse, И когда я вижу каннибалов там в этом длинном доме, и люди хотят, люди хотят И знать о люди- Иисус. хотят знать Иисуса. People want to know Jesus. Friends, then I don't feel dull. Тогда я не чувствую, когда I я вижу их, я не чувствую empty себя скучным, я не чувствую пустоту. I don't feel discouraged. Я не чувствую себя в расстройстве. And God speaks to me. Но Бог говорит Friends, ко мне. And then I know why I do what I do. И, друзья, тогда я знаю, почему я делаю, что я делаю. I would have some more things to tell you, but now I want to stop. У меня есть еще много что, чем поделиться, но мне нужно остановиться. Friends, I want to encourage you. Друзья, я хотел бы ободрить вас. Out there are people that are dying. Там есть люди, которые умирают. And you have the medicine. И у вас есть это лекарство. Nobody else has the medicine except you. Нет других людей, у которых было это лекарство, у вас Sometimes есть оно. It is not easy. Иногда это непросто. Когда мы идем и мы рассказываем людям об Иисусе, Помните ли вы человека, который вам рассказал об Иисусе? That person gave the medicine to you that you were longing for. Того человека, который дал вам лекарство, которое, которое, э, которое вы, в котором вы нуждались. Pastor looked already at his watch. Пастор уже смотрит на свои часы, Friends, I pray for you now, поэтому я помолюсь за вас, друзья, and then I сейчас. explain the rest of that story. И потом объясню э, конец истории. Lord Jesus, we thank you that we can sit here in your presence. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что мы можем здесь быть в Твоем присутствии. Lord Jesus, thank you for that privilege that you choose to be near us. Господь Иисус, спасибо за привилегию, что Ты избрал нас а, быть близко с Тобой. Lord, help us to remember that we belong to You. И Господь, помоги нам помнить, что мы принадлежим Тебе. Help us to remember that You gave us the medicine. Помоги нам помнить, что Ты дал нам это лекарство. Help us to remember those people that are dying out there in the road. Помоги нам помнить, Господь, о людях, которые умирают там. Lord, I pray for the people in this church. И, Господь, я молюсь за людей здесь в церкви. I pray that this will be a church of people going out into the world. Я молюсь о том, чтобы люди здесь в церкви были теми, кто пойдут туда в мир. Full of knowledge of you. Наполненные знанием Тебя. Full of love of you. Наполненные любовью Твоей. So full that we are almost experiencing настолько your наполнены, что мы готовы взорваться от Твоей э, любви и радости. And give on to the people that are dying. Чтобы мы могли отдать тем людям, которые там умирают. И я молюсь о благословении над этими людьми. Господь, благослови эту церковь. Благослови пастора. Благослови каждого а, индивидуально. And Спасибо, Господь, за то, что Ты недалеко от нас. That you're here что ты здесь. и мы чувствуем Твое присутствие в наших сердцах. Спасибо, Господь Иисус. Amen. Аминь. I just want to tell you the end of the story. Я хотел бы рассказать конец истории. That is a that story that I told you about the hospital is a true story. А, Эта история, которую я рассказал вам а, про женщину в больнице, это это настоящая правдивая история. God told me to deviate that story a little bit from what happened. Но Бог сказал мне немножко переделать эту историю от того, что в реальности произошло. Friends, I gave the medicine to the lady. Друзья, конечно же, я дал лекарство этой женщине. Actually, I gave the medicine to the doctors. И я дал это лекарство врачам. But the lady died. Но, к сожалению, женщина все равно умерла, потому что было слишком поздно, и лекарство не подействовало. But still, I want to encourage you, friends, give the medicine to people. Но все равно я хотел бы ободрить вас. Отдавайте это лекарство Don't go людям. to church and be happy and sing hallelujah and think that is Christianity. Не просто приходите в церковь, пойте аллилуйя и радуйтесь и думайте, что это that, that христианство is also есть. Christianity. Но это тоже христианство, But friends, да. God is waiting for you to bring the bride to the bridegroom. Но Бог, Он ожидает, что вы приведете невесту для Его Сына. Аминь. Аминь. I want to tell Я хотел бы еще очень коротко <laughs> что-то вам рассказать. Speaking to you is very easy. Разговаривать с вами очень просто. Если Дух Святой помогает меня. if Holy Spirit helps me. But friends, one thing is very difficult. Но одна одна вещь очень сложная. Because one needs to be concentrated all the time. Потому что нужно постоянно быть концентрированным. And that is переводить. Да. И это э, переводить. Э, Переводите. to translate. Clap your hand for переводчица. <laughs> Спасибо. Heinz, thank you so much. Thank you so much. Спасибо большое. Спасибо, Женя, тебе Heinz. тоже спасибо. <laughs> I, you know, I think the important thing is, you know, the heart. Я to думаю, share Jesus with other people. Очень важно иметь сердце, готовым делиться Иисусом с другими людьми.